uyu munsi tubaganirira ku byerekeye abapfunzwe bashobora kuba bari mu ibohero atadosiye bafise ibiva ku mvo nyinshi hari abashobora kubura amadosiye yabo kuko yatakaye hari abashobora kunguruzwa bavanwa mu ibohero rimwe bakajanwa mu rindi ariko dosiye yabo ntibajane hari n'abashobora kuyoberwa aho dosiye yabo igereye hari n'abo zagoye gutora cyane cane mu gisagara ca bujumbura kuva aho mu gisagara habaye sentare nkuru z'igihugu zitatu zikukira imwe imwe amakomine atatu yo mu gisagara ca bujumbura none bigenda gute kugira umupfungwa abe mw'ibohero ata dosiye abona gute dosiye zishobora gutakara umupfungwa agira ingorane izihe mu gihe apfunzwe ata dosiye afise hokogwa ikihoho kugira umupfungwa yoroherwe ku bijanye na dosiye yiwe inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeye neza turabahaye ikaze hewe washitse aha ni ku isanganiro uwupfunzwe ntashobora kuba ata dosiye afise uko biri kose dosiye yiwe ibihari jean Pierre n'interetse arongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abapfunzwe AVDP avuga ko ahubwo uwupfunzwe abura dosiye yiwe kuko yatakaye canke ko bamukuye mu ibohero bamujana mu rindi ata dosiye bajanye ati ikibazo kinini cyabereye mu gisagara ca bujumbura aho habereye amasentare makuru atatu y'igihugu turamaze kubibona kenshi ko hariho abafungwa batakaza amadosiye yabo amadosiye yabo atakara rero kwinshi hariho usanga muri dosiye y'umuntu habuzemo urupapuro nk'akarorero nka icyo bita ntuze eh, ordonance motive ugasanga ntirimwo ni ukuvuga ingingo sentare iba yafashe urumva icyo gihe ugasanga agiye nk'ukunguruza urubanza dufatire ari nko muri shambure de Conseye ya mbere akaca agomba kunguruza muri kurudapere agasanga urupapuro ntirurimo urumva akaca agira ingorane n'ingene urwo rubanza rw'iwe rwakira urwo rupapuro ruba rwatakaye hari aho rero usanga ugiye kurubaza bakakubarira ngo ngo kandi ingorane ngo nuko ngo nuwararufise ngo atari ngaha yabaye ngo ngo bamumise ngo ngo yagiye gukorera ahandi aho rero kenshi bibonekera ngaha mu gisagara cya Bujumbura kubera uku kuntu baciyemwo aya masentare n'amaparike yahora ari hamwe ubu bakashyira mu makomine akarorero hariho umwana w'umukobwa yari mu mpimba amazeyo umwaka n'amezi atatu aragomba kukunguruza muri shambure do konseye muri kurudaperi ararondera dosiye yiwe arabura sinzi ukuntu rero hajya turi ko tugenda kubaza ngene bimeze yaranyegereye arambarira ati jewe ni kuri dosiye yanjye yarabuze naragiye ndayirondera ndarondera muri aya masentare yaha ibijumbura ndabura nagiye kutora ngiye muri parike generale kurondera iyo bita dosiye administrative niho batangura kumbarira ingene baragiye mugabo tukabona ko hari umuntu yayitwaye mugabo kabura aho yaroye ni kuvuga ko idosiye bashobora kuzitwara ntizibe arogetse ntibazandike ahantu kugira ngo umuntu nk'uwo mwana sinzi dosiye yigeze nayirondeye ndayibura ikindi nacyo ni kugusubiramwo aya masentara yahe bujumbura urumva dosiye zari ziri hamwe ari nyinshi hari za kera hariho nshasha urumva kuzivangura umuntu n'umuntu ibintu byari birunze hamwe urumva bamwe bakandika izigenda muri muha izigenda mu kaza muri ntahangwa urumva rero izo ntihabura Edouard Minani arongoye ikigo co mu bushikiranganje bw'ubutungane kijejwe gukarihiriza ubwenge agenga abakora mu butungane asigura ko bishobora kuva no ku bakozi baba bataramenyera neza akazi canke atabumenyi bafise bwo kubika amadosiye avuga ko ubu bagerageza kubigisha ubuhinga bwo kuyabika uwungurujwe nawe ashobora kubura dosiye mu gihe abajejwe kuyirungika bavyiyobagije ugikoraba amaprison mu mabohero atandukanye mbere no mu masentare no mu maparake atandukanye hari aho usanga idosiye y'umuntu ibitswe nabi ugasanga ibitswe hatariho rero bica bitera ingorane muri kwitora nkaho mu gisata cya bujumbura hoho biramenyerewe ko kuva aho sentare nkuru y'igisata cya bujumbura igaburiyemo gatatu amadosiye kuyapanga gushasha mu masentare atatu byateye ikibazo kuko hari amadosiye menshi cyane ugasanga ari kuzitora bifata umwanya benshi baca ngo zarazimye ariko kenshi ziraboneka imvo nyamukuru urumva cyane cyane kubera ko n'abakozi bo mu bushinwa bw'ubutungane hari abaronka ubuzi hirya no hino kuko nk'umusokereteri ntagomba n'umusokereteri n'umugerefi n'umugerefi ubu bariga bamaze kwiga bagaca urupapuro rwisumbuye rwa lisansi haragira imana akandi kazi mu butungane cyangwa ahandi ubu aba yaramenye gukora ako kazi agiye akava mu bushyira bw'ubutungane ni ko aho hantu yahora akora usanga basubira gushasha bagatangura gushasha umushasha yaje aje atangura gushasha nyine usanga atavyazi twarabibonye nicyo gituma aha muri iki kigo kijejwe kwigisha abakuze umushinga bw'ubutungane twaciye dukora ibitabo bijyanye no kwigisha abantu ingene bapanga amadosiye n'ingene bayabika ayatariko akoreshwa ni ukuvuga dosiye ushobora kuyipanga ku biharuro canke uravye n'iyiva ku buryo usanga vyoroshe gutora amadosiye aba atagikoreshwa cyane aja mu bubiko umushinguro muri arshive ayo nayo nyine hari aho agaruka umuntu akeneye nk'urupapuro ruri muri yo agateza kuboneka byoroshye aho bataravyiga neza cyangwa hari abakozi bashasha usanga izo ngorane zihari ugasanga umuntu apfuye gupangapanga uko abibonye biba biratera ingorane cyane ubu tufashe nk'ababa bapfunzwe eh, usanga nka kujya umufungwa ashobora kunguruzwa hari aho bishika yungurujwe ugasanga ashitse ahandi mu yindi bohero ugaca usanga nta dosiye afise mbega ibyo ni kubera iki bisanga bimeze uko bivana n'abantu babajejwe bajejwe eh, ubwo buzi ni ukuvuga ko mu bisanzwe umuntu atisamaje wunguruje umuntu ugenda utwaye n'idosiye yiwe aho umushikanye baca bayipanga mu rutonde kuko izi ziba zipanze hari aho rero usanga abantu babigira ugasanga bibagiye kurungika iyo dosiye cyangwa akazorindira ko umenya ngo batakumwandikira ngo ndungikire iyo dosiye ibyo birasubiza inyuma cyane akazi ni ukuvuga ko nk'ubu turiho turabigisha nyine bubikora kugira ntibagorane urungitse umunyururu akagenda mu yindi bohero cyangwa dosiye ukavuga uti urubanza rwarungurujwe aha n'aha n'aha mu bisanzwe ntuyindira ko agusaba iyo dosiye uca wowe umenya uti ko umunyoro bamutwaye ahanana n'iyo dosiye bagenda bajyanye aho biba byoroshye cyane canke nk'urubanza rwungurujwe k'akarorero rukunguruzo uvuye uvuye nk'ibubanza bakunguriza muri sentare isubira muri bujumbura mu niyo dosiye aca yunguza ubwo nyine ntibarindira ko sentare isubira ivuga iti nugira idosiye y'umuntu uyu n'uyu n'uyu n'uyu dosiye ngo irashobora kubura kubera amadosiye ari menshi umushingwamanza christian habyarimana abona ko ibyo bikunda kubera hagati y'amasentare n'abashikiriza amanza akabona ko ahanini byibonekeje ko amadosiye yazimiye akongera akadindira igihe sentare nkuru ikukira igisagara ca bujumbura yahindutsemo sentare zitatu iyo uwupfunzwe ari ngaho idosiye atayibona biba byavuye ku bintu byinshi cyane ibishoboka ni uko ubwa mbere eh, wowe ubwiwe ashobora mu uruhara hariyo abafungwa batari bake iyo abona ataca mu rubanza atazokwera ashobora inyege arinyegeza abagerefiye baje kumenyesha icyavuyemo urumva ngaho biba byavuye kuri we ikindi ni uko bishobora kuba byavuye ku bagerefiye kumbure ku itunganywa ryabo ugasanga amadosiye yabaye menshi dufatiye nka bimwe bita muri chambre de conseil eh, hamwe umucamanza araba yuko ufunzwe afunzwe mu mategeko birashobora gushika ugasanga kubera yuko ufunzwe yagiye aritaba kenshi kenshi ni ukuvuga nk'umuntu akitaba rimwe kubera bagomba kuraba ko bafunzwe mu mategeko arabinyarutsa bigashika ugasanga abanditsi b'imanza ntibashoboye kuziroranya kugira ngo byerekane yuko azoza ku munsi munaka canke ku munsi munaka ugasanga idosiye yibagiwe hariho n'ikindi gihe usanga urubanza rwacitse rwacitse bakarumenyesha yarumenyeshejwe ugasanga no muri turacarimwe bita kuraba ko afungwa mu mategeko ugasanga rero parke canke umushikirizamanza arunguruje yunguruje birashi ugasanga yafuye kunguruza mugabo ntiyatanze idosiye yose kandi noneho ateza kuyitanga yose hari impapuro kanaka ategereza gutanga muri izo rero ugasanga ntazo yatanze ugasanga ritavye rero umufungwa ritavye rimwe kabiri gatatu kane izo mpapuro zisabwa zitaraza muri icyo gihe birumvikana ko idosiye ntibihari dufate kutabihari ikindi gihe rero ni mu gihe ari nk'urubanza byavuye ngaha muri ibyo bita eh, kuraba yuko yafunzwe mu mategeko urubanza rwagiye mu ido n'ido ugasanga eh, iyo rero bunguruje abawe canke eh, umushikirizamanza ugasanga idosiye ntiyagiye muri parike generale icyo gihe nicyo kimwe bitagiye muri parike generale aratonda rimwe kabiri gatatu kane gatanu ayo masango yose idosiye itaraza byumvikana yuko mu gihe kanaka arashobora kubivamo ugasanga arabivuyemo idosiye ikaba iraryamye ngaho nubwo navuze ko ashobora kuba atacazigamwo ugasanga biramufasha kugira ngo abone ko atana kimwe azokuramo idosiye igaca mbere bayishyira ahantu ishobora no kuzimira icyo cyo kuzimira rero birakunda no gushika ugasanga idosiye barayirondeye rimwe kabiri gatatu kane bakayibura uko amasanga akurikirana ibindi nabyo byashyize mu minsi iheze mu gihe sentare nkuru y'igihugu ya meri yavamo zitatu n'amaparike mbere azikukira ugaca usanga rero uko byagenze amadosiye yaratakaye yarazimiye mvuge ko yazimiye eh, mu nyuma yarabonetse ariko ntiyabonetse yose icyo gihe cyaratumye imbere amadosiye adindira kuko urumva nk'uwari yiteze ko ku isanga ikurikira azaburanishwa hama kumbure bakamweza canke urubanza rugakomeza byangombwa ko arindira amezi kana yaramutse izimiyeho urumva n'ubu kumbure baracarindiriye muravuze cyane ibijanye n'imbere ya sentare biboneka yuko umenga umuntu aba yamaze gushika imbere ya sentare atarashika imbere ya sentare ntawe bishika ngo biboneke ko atadosiye yerekana yuko uwo muntu ari ngaho atarashika imbere ya sentare aho nibaza ko mushaka kuvuga nk'ari imbere ya opeji cyangwa ari muri parike ibyo bingo biratekanjwe n'amategeko ngene iminsi amara imbere kwa opeji opeji rero ndumva ko atorunga umufungwa muri parike ata kintu cyanditse kimwe bita peve kimuherekeza cyane cyane ntibipfira kwa kwa opeji kuko n'umushyikiriza amanza arafise iminsi kanaka ategerezwa kuba eh, yamaze guheza idosiye muri ico gihe rero ntibipfira niwe nibaza ko bipfira mbere hagati yawe hagati ya parke na sentare bipfira aho hantu habiri idosiye imaze gushika muri sentare kwa muri sentare kugira ngo sentare yige ko ashobora kuburana yidegemvye canke ivyo vyo kuburana yidegemvye babonye ko ataca azokuramwo umugabo akaburana afunzwe ni muri izo nzira zibiri idosiye ishobora kugira ingorane umupfungwa adaf afise dosiye ntashobora gushigwa imbere ya sentare edward minani arongoye ikigo kijejwe gukarihiriza ubwenge abakora mu butungane avuga ko abajejwe dosiye y'abanyororo bategerezwa kwitwararika dosiye y'abapfunzwe ngo hari n'aho bishika umuntu agacirirwa umunyororo yamaze kurangiza bitumwe n'uko dosiye yatevye kuboneka mu buzima bw'umuntu mu gihe agiye gapfungirwa ahantu atagira dosiye ingorane nyinshi ntihamushyira no ku rutonde rw'abahamagagwa ngo ajye kuburana kuko ntihabona dosiye yiwe ntihabona ibyihutirwa byiwe mu bisanzwe muri serivisi cyangwa mu kazi abajejwe by'amadosiye serivisi juridike y'amabohero bateza kugerageza ku buryo umunyororo akurikiranwa neza cyane cyane mu biringo byiwe byo kuburana akiburanira kugira ngo yerekane yuko ashoboye gutsinda urubanza atahe acira umunyororo ucibwa hakiri kare kuko twarabonye abantu usanga aza gucibwa umunyororo yaramaze kuwumara ibyo nabyo si byiza mu katari akazi na muntu umuntu acira umunyororo hakiri kare akawumara cyangwa akagirwa biterwa n'ikigongwe kuko ataracibwa umunyururu ikigongwe kiragoye ngira amaze kubibona ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu avuga ati mugabo ntagenda agiye gupfirayo mu bisanzwe ni ahantu ho kwigaya niko kazi tubona gakomeye kwigisha abantu umunyoro si uguherezayo umunyororo naho kwigaya kwikebuka hanyuma akigishwa ingena azokora igihugu n'ingene azokora umuryango wiwe niyo ntumbero ubu ubushikiranganji bwihaye kugira ngo umunyororo afunzwe ntapfunwe kugira ngo yiguherayo yigire indero rushasha yigiye kwitwara neza gushasha yigiye gukorera igihugu no gukunda igihugu no gukunda umuryango wiwe ni mu gihe dosiye y'umuntu icerewe canke ikazimira bifite ingaruka mbi ku buzima bw'umunyororo turi mu kiganiro agateka kawe kuri radiyo isanganiro tukaba turi ko tubaganirira ku byerekeye abafunzwe bashobora kuba bari mu ibohero atadosiye bafise ibiva ku mvo nyinshi hari abashobora kubura dosiye yabo kuko yatakaye hari abandi bashobora kunguruzwa bavanwa mu ibohero rimwe bakajanwa mu rindi ariko dosiye yabo ntibajane hari n'abashobora kuyobegwa aho dosiye yabo igereye muntu utumvira iyi sanganiro urahombye burasizwe n'amajyambere n'ukuri agateka k'upfunzwe karahungabana iyo atadosi yabona umushingwamanza christian habyarimana abona ko nk'ubupfunzwe by'agateganyo bidaheza ngo bishoboke ko ajanwa imbere y'umucamanza iyo minsi cumi n'itanu idosiye itakaye birumvikana ko uburenganzira bwiwe agateka kiwe kavuye ubwa mbere ni uko kumbure amanza eh, yari kumweza iyo dosiye akayikarasa bimwe bita sansuite yari kumweza icyo ni icya mbere icya kabiri naho nimba naho nyine atari kumweza karungu ku rubanza muri sentare kugira ngo umucamanza yige ikijyanye n'uko yoburana yidegembya eh, ako karyo aragahombye kuko umucamanza azogira icyo avuze byose ntayo aba mu bisanzwe ari nko mu gihe urubanza rushitse ruvuga yuko aburana yidegembya umucamanza arafise ikiringo kanaka aha turashobora kubera nk'umuringo kumbure y'ijana na cumi gushika ku cumi na gatatu na kane igitabo kigenera n’imanza z'ivyaha zitozwa ziburanishwa nyene zikurikizwa barerekana ryari umucamanza ateza ko yacirwa urubanza mu bisanzwe amasaha mirongo ibiri n'ane aba yatanze ingingo ivuga ko aburana yidegemvya canke canke idosiye igaca itakara nawe ntabimenye ni hamwe n'icyo usanga rero hatagize umuntu abimwirukiramo imyaka n'iyindi iheze ubundi nawe yari ko yaravuyeyo hariho n'ikindi gihe bishika mbere n'iyi dosiye bayitora dosiye bakayitora bakabona yuko yari kuba yareze mugabo ugasanga mu gasho igipapuro bita manda de ntigishobotse kiboneka mugabo ico eh, ni igipapuro gituma umukuru w'ibohero arekura ubufunzwe mu gihe abonye yuko urubanza rwamwejeje ico gihe rero kirashobora naco nyene kutaboneka ubwo nyine kuko kukataba kuko byose nyene ubufunzwe ariko aravyikorera ntiyobishobora vyose abafise ingorane ziwe zo kumererwa eh, kumva muri ivyo bihe byose nyine agateka kiwe kaba kamerewe nabi amadosiye y'abapfunzwe ngo akwiye kubikwa mu buhinga bwa none jean pierre ninteretse arongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abapfunzwe avdp abona ko ivyo bishobora gukinga ko umupfungwa yomara mu munyororo umwanya munini ataracirirwa urubanza ingaruka nyamukuru ni iyihe ni uko urubanza rwiwe rutaba rugitera imbere ni ukuvuga ko acaguma ngaho nta kundi aba akigira ega hariho n'uwuri hajya aha mu buroko atazi na nimero ya dosiye yiwe atayizi ubu hoho byaragabanutse kera barakuzana marimari bakaca batera mu ntuzi nta na dosiye yawe iriho ngo bagashyira ubu mugabo biriko biragabanuka rumva ingaruka mbi nuko acagumaho nukuri hariho abatamu bari ngaha mu miba canke ruguru Bahebye bavuga bati Jyewe nta kundi kubera iki aca atakundi agira atashobora kurondera iyo dosiye avundiye ngaha mu buroko atazi n'ingene dosiye yiwe irikiragenda aho kugwa iki kugira ngo ivyo vyose ntibihave bisubira gushika ico kugwa ni iki ico kugwa nuko bogerageza ubu ko bari bagize nkaha ibujumbura bakagabura mu makomine byari byoroshye ko amadosiye y'abafungwa abikwa mu buhinga mu buhinga bugezweho ubwa informatike hanyuma hariya nko ku mpimba ndiko ndavuga ngaho ibujumbura bakaba neza nabo nyene bakaba bafise izina ry'umuntu na nimero ya dosiye yiwe imbere yiwe nuko nyene dosiye usanga ibigizwe n'ibintu byinshi mugabo Ibyo bintu byinshi nivyo bandika navyo birandikwa n'imashini bakabishyiramo mugabo bikaba ibintu bibitse mu buhinga bwa none nibaza ko atangora niniya yosubira kuba ikindi nacyo cokogwa ubu nuko nabo bakorera muri aya mabohero bogerageza bagafasha kugira ngo abo bantu badafise aya madosiye bakabafasha kuko nico bajejwe ni gufasha abo ni gufasha aba bapfungwa hanyuma bakabafasha nabo nyene bakaronka ayo madosiye abuze dosiye judiciaire nibagerageze barondere dosiye administratif hari usanga iriho ni ukuvuga hariho dosiye ziba ziri mu butungane na dosiye ziba ziri muri minisiteri pibulike zifite na minisiteri pibulike amabohero n'amasentare ikanabashikiriza amanza ngo barakwiye gukorana cyane kugira bakinge ko dosiye itakara cyangwa itaboneka umushingwamanza christian habyarimana yibutsa ko umupfungwa ataracirirwa urubanza aba akiri umwere aricyo gituma ababijejwe bo kwitwararika cyane dosiye yiwe icya mbere ni uko murabona igihugu kumbure ibyo turimo abantu barakenye nayo ubundi haba hakwiye kuba nk'amashyirahamwe afasha abo bantu bafunzwe akabarabira amadosiye yaba ahageze akanababuranira ikindi ni uko ku bijyanye na kimwe natangura kuvuga kijyanye n'uko idosiye iva muri sentare cyangwa muri parike igenda muri parike yindi kurira hoba gutunganywa neza ibijyanye na bene ibyo eh, ufunzwe ntaba ari we aza kwironderera idosiye kuko ari we agiye mu byo kurondera idosiye asanzwe afunzwe cyangwa yiteze ko hari undi azobimuronderera muri icyo gihe biragoye niho bipfira kuko muri icyo gihe byumvikana ko atabonetse idosi ikihagarara kandi nibyo bishika icya gatatu novuga ni uko nko mu iyandikiro ry'imanza botunganya ibijyanye n'amadosiye babona atariko aratera imbere bakabyerekana ku gihe haciye nk'ukwezi bakavuga bati urutonde runuru idosiye ntitubona igituma ziko ziratera imbere bakandikira nka parke canke bagakorana na sentare kuba bakorana bakavuga bati turaba igituma izi dosiye ziriko ziratera imbere eh, nimba zitarava ngaho zironga iki hama rero hagatunganywa n'ivyo bintu kuzijana mu maparike muri parike ikurira dufate ku parike generale hakaba mbere no gukorana hagati ya yiyandikiro ry'imanza n'amabohero ari bohero ku ruryamo impimba cyangwa andi mabohero kugira ngo bamenye idosiye ziriko zirateye imbere byavuye kuki byavuye kuri aba canke bariya canke bivuye ku mupfungwa we nyene ataja kumenyesha urubanza kuko naco nyene kirabituma hama ugaca usanga bigenze gutyo ibintu biko bigenda neza ariko cane cane numva umengo eh, babona yuko umuntu afunzwe atari nyagufa bose nyene yaba parke yaba yandikiro ry'imanza canke abacamanza canke mbere n'amabohero bakabona yuko umuntu afunzwe atari nyagufa kandi iyo umuntu ataragirwa n'icaha burya aba yera bakabifata gutyo hama umunyarukiriza ibijyanye no gutunganya amadosiye kugira ngo urubanza rutere imbere abajejwe amadosiye y'abapfunzwe bakwiye kumenya kuyabika neza batabizi naho bakarondera kuvyigishwa Edward Minani arongoye ikigo kijejwe gukarihiriza ubwenge abakora mu butungane avuga ko ico kigo caroyeho muri iyo ntumbero asaba leta gushiraho uburyo bwose bukenewe kugira ngo ivyo bishoboke impanuro ya mbere nagomba kuhishira cane cane kubajejwe ubwo buzi ku amadosiye abishinguwe neza hanyuma badafite ubumenyi buhagije bwo gushingura amadosiye basabe babereka ingene bayabika urutonde rw'ingene babika amadosiye ingene bayapanga ingene babyandika mu bitabo hariho haba hariho igitabo kikwereka idosiye zine zizirahanahanahana cyane cyane abantu bafunzwe bo nk'ukundi ikindi cya kabiri nibaza n'icyerekeye ingene abakozi bahindagurwa umukozi amaze kumenyera akazi nk'aho mu isanzu yovuyeho yigishije abandi bakazagira ku kazi bakigisha ingene bakora ibyo birafasha ntibisaba kujya mu ishuri hanyuma n'abararongoye bakaza barakebura kenshi abakozi babajejwe ntihagire uvuga ngo akazi akadosiye kanje akanadosiye kuwundi dosiye ni dosiye ikindi naco nibaza nuko na leta iyo dusanzwe dukorera turakoze ba leta yogerageza ikaraba nayo nyene ngene abakozi cyangwa abapfungwa amadosiye yabo nyene yobikwa neza kuko hari aho usanga badafise ububati bushingiro bwayo twarabibonye aho usanga amadosiye abiswe hasi nuvuga ko uburyo buhabwa amabohero buhabwa ubushikanganje bw'ubutungane no kwara yuko bakorane bakwino ngo arabe ingene bashingura amadosiye neza amadosiye abitswe neza muragomba nkuko nabwiye muzoje kuraba muri sentare ntahinyuzwa ubushingiro bw'amadosiye harateye igomwe cyane ugiye ukaraba ingene dosiye zipanze ni ukuvuga ko ukeneye kuvuga nimero gusa cyangwa itora ubwo nyene aho ni ahantu twatanguriye ko ibi byerekeye gushingura amadosiye neza ugiye ukaraba amasentera amwamwe za kayanza zahe ingene bashingura amadosiye ugiye kuraba dosiye uyitorera aho nyine. aho rero batigeze bakurikirana ngo bamenye ingene bashingura amadosiye neza usanga ari ikibazo nkuko mwabivuze nkibaza nti twame dushira neza imbere dushyira akazi imbere hanyuma icyo tutazi tubaze e, nicyo gituma ubushyikiranganji bufashwe na leta bwashyizeho iki kigo kugira ngo tuze ubwenge abajejwe ubuzima ubutungane ni hano ikiganiro agateka kawe c'uyu munsi giciye kigarukira tukaba twariko tubaganirira ku vyerekeye abapfunzwe bashobora kuba bari mu ibohero atadosiye bafise ibiva ku mvo nyinshi hari abashobora kubura dosiye yabo kuko yatakaye aho hari n'abashobora kunguruzwa bavanwa mu mw'ibohero rimwe bakajanwa mu rindi ariko dosiye yabo ntibajane hari n'abashobora kuyoberwa aho dosiye yabo igereye murakoze rero mwebwe mwese mwagikurikira mukurikiranye murakoze namwe mwagize icyo muterera muri kino kiganiro ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Desire Bukeye neza